Egunon Gusti, Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaisho Berriosar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Hoy es eh, día 13 de diciembre de 2012. Comenzamos una nueva edición de Caixo Berriozar, como siempre en el 100.8 de FM o si nos seguís por internet en eguzquiplaza.net. Un día en el que no nos acompañará nuestro compañero Jaime, no estará con nosotros, puesto que tiene otros compromisos eh, profesionales. Ahora mismo estará ya en el eh, colegio Mendialdea, en el centro Mendialdea 2, donde los padres de Mendialdea Guraso El Cartea van a realizar un encierro y ese encierro va a comenzar ahora y ahí está, al pie del cañón y al pie de la noticia, Jaime, nuestro compañero, para traernos siempre la última hora, para grabar todo lo que se diga en esa rueda de prensa para sacar fotografías y, en definitiva, para mantenernos informados de la actualidad más cercana. Así que el programa de hoy lo haré yo solo, como buenamente pueda, y como siempre empezaremos por nuestro boletín informativo en euskera, por nuestro berrión albisteac, que comenzará en breves instantes. Eh, posteriormente, en nuestro tiempo de entrevistas, tendremos a Izaskun Villanueva del euskaltegi AEK Auzalor, que nos hablará de la corrica, de la nueva edición de la corrica que se empieza a preparar hoy mismo aquí en Berriozar como en otras muchas localidades. Y después de la entrevista, como siempre, el boletín informativo en castellano que nos volverá a traer toda la actualidad de Berriozar. Hoy, como hemos dicho, no va a estar eh, Jaime, pero sí tendremos sección Sarean con todo lo que hemos ido encontrando por internet, con eh, algunos vídeos interesantes que nos ha dejado Jaime preparados. Y por último, hablaremos de música. Así que sin más eh, dilación, comenzamos ya nuestro Caixo Berriozar. Quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Abenduak amairu ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion albistegia duzu berriozari irratiaren albiste emankizuna. Mendialdea bi eskolara joanen gara lehenik eta behin, bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde. Mendialdea guraso elkarteak esan bezala itxialdia antolatu du gaur eta biharko. Eskolan bertan antolatzaileen esanetan asmoa da eskola garraio zerbitzua aldarrikatzen jarraitzea eta hezkuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren barruan zentroko bazter bat okupatuz.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 Korrika ere aipaga izanen dugu, batzorde bat eratuko baita aekaren lasterketa prestatzeko. 2008an korrika itzuliko da gure herrira, lasterketa martxoaren amalauan aterako da andoa indik, eta hilabete horren hogeita lauan iritsiko da baionara. Baina hori heldu baino lehen hainbat bilera antolatzen hasiak dira herri askotan korrikaren inguruko ekitaldiak prestatzeko. Berrio euskaltzaleak ere martxan jarri dira eta batzorde bat antolatu dute gaur bertan bilera arriatxaldeko zortzietan izanen da hauzalor euskaltegian eta gombitea luzatu diete euskararen lagunguziei. Kirol kontuak orain berriozarko mendi astea izaten ari dela, egiten ari direla eh, kontatu dizuegu aurretik ere, irugarren eh, edizio hau, mendi astearen irugarren edizio hau aurrera doa, eta atzo eskaini zuten lehen ikus entzunezkoa, xabieran eza herriko mendizalearen eskutik berriogei bat lagun baino gehiago bildu ziren kulturgunera, berriunda berriogei tamar argazkiz osatutako ogei tamabos minutuko ikuskizunarekin gozatzeko bihar abenduak amalau BKM enditaldeak 2008an Himalaiara egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du arratsaldeko zazpi terdietan kulturgunean. Eta abenduaren ama bostean larun batarekin inigo barberenak Monterrosaren inguruko laumilakoen ibilbideari buruz hitz eginen digu ikusentzunezko emanaldi baten baitan horren eh, ostean e, omenaldia eginen zaio, pelaio, e, berrio zartar zendutakoari hori guzia arratsaleko sortzietatik aurrera izanen da auditorioan entzunaretoan. Eta bukatzeko, abenduaren amaseirako berrio zarko mendizalek mendiateraldia antolatu dute, mila eundalaro geita metroko irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan egin dute goizeko bederatzietan. Ondare inmaterialaz mintzatuko gara orain gure herriko ondare inmaterialaz edo ondare materia gabearen eh, inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko baita bihar abenduak amalau. 2008 garrien urtean berriozarku dela gure herriko ondare materia gabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari lanaren xedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean, ba, herrian olakoa zen jakiteko eta garai hartako bizi modua ezagutzeko arlo guztietan etxea, familia, lana, eskola, herrimanak, ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago, hogeita amar elkarrizketa grabatzea bideoz, lehenbiziko amar elkarrizketa hoiek eginak daude eta hoiek izanen dira e, ba, entzunaretoan bihar bertan aurkeztuko direnak arreatxaldeko sei terdietatik aurrera. Eta egu berriak gainean ditugu jada da, eta toki alai elkartean hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen. Zulo alaiko peina txikiko neskamutikoek, hainbat jarduera antolatu dituzte, datozen egunetarako, bihar esate baterako, e, elkartea apaintzeko saioa eginen dute, agriatxaldeko seietatik aurrera, txokolatea eta bizkotxoak ere banatuko dira parte hartzaileen artean. Egu berritako egunetarako berriz, o hainbat e, kontu antolatu dituzte, olentzerorekin argazkiak, kamixi bai saioa berriozari inguruko ibilaldi bat, eta mozorro dantza, oieke guziak egu berritako egunetan. Eta egu berritaz ari garela Gabon gauaren bezperan kultur itzordu bat izanen dugun gure herri honetan barrura begiratzeko leioak Euskal Presoen inguruko dokumentala berri ozarren eskainiko dute abenduaren hogeita iruan Josu Martinez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea eta Eneko Olasagasti zuzendariek ondutako filma entzunareto berrian eskainiko dute arratsaldeko zazpietatik aurrera. Sarrera sarrerak salgai izanen dira emanaldi hasi baino ordu bete lehenagotik eta e, lehiatilan aurkituko dituzue hau duzue filmaren trailerra. 86, voy para 87 ya. Ya, pues a ver. A mí me gusta verte aquí. cuando pasa el verano me llevan para allí, pasa el río. dituk espetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, eh, aldegin, ez? edozein emakumerentzat bularreko minbizi baten tratamendua oso, oso kontu bortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila benturak, ez? Des personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris euh, berner par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être euh, pas tout à fait euh, refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria eh, makabro batean tokatu zitzaien beraiei. C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés. Le chef... Nik bidei bat egin eta irekin egin nahi diet. Bazegok sakoneko garrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Tira ba, hortxe genuen, barrura begiratzeko leioak eh, filmaren eh, iragarkia, trailerra, hori abenduaren hogeita iruan eskainiko dutena, entzun aretoan. Baditugu dena den eh, kontu gehiago, kanpaina berri bat eh, jarri zen abean abenduaren batean, erabilitako jostailuak eta mugikorrak sakelekoak jasotzeko. Erabilitako jostailuak bilduko dira egun hauetan, baliabide gutxiagoko beste aur, beste pertsona batzuek jostatzeko aukera ere izan dezaten gertu dauden egu berri eta urte bukaera hauetan. Bestalde, erabilitako sakeleko telefonoak emateko aukera ere egonen da, eta bildu bildutako dirua gurutze egorriak antolatutako gizarte proiektuak burutzeko erabiliko da. Jostailuak auzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu egu berritako kanpainan zuen e, ba, gailuak, zuen jostailuak utzi nahi badituzue, gazten gizarte etxean egin dezakezue asteartetik igandera, arriatxaldeko bostetatik sortzietara artekalekaleko seigarren zenbakian. Eta sakelako telefonoak berriz gazten gizarte etxean eh, ere utz ditzakezue, baina baita berriozarko instituzioa institutuan eta berriozarko udaletxeko bulego nagusietan ere astelenetik ostiralera goizeko ordutegian. gure kiosko digitala zabalduko dugu orain eta eguneko egunkarien lerroburuak irakurriko ditugu, labur-labur bada ere berri egunkariarekin hasiko gara, eta hause, ba, bere edizio digitala, digitalean nabarmentzen duen Lehenbiziko berria, bigarren bozketa amarretan eginen dute eta gehiengo soila nahikoa izanen da lehendakaria hautatzeko urkuluren hautaketaz ari dira, ea jotaren botuak nahikoa izanen baititu urkulluk lehendakari izateko. Bestalde, beste kontu batzuk aipagai ditu berriak epaile, fiskal eta abokatuek justiziako erreformak erretiratzeko eskatu dute. Eta bukatzeko, hausen abarmendu dezakegu egoaldeko eredu sistema nahi du huertek Kataluniarako. Diario de Noticias eh, orain, osasunbideak urtean mila eta irureun ebakuntza gehiago espero ditu, eta amar mila irureun da berrogeita mairu pertsona daude, itxaron zerrendan. Bestelako kontuen artean, Barzina presidenteak Gabonetako lansaria kendu du berri eskuratzeko bermerik eman gabe. Eta nola ez, zerbera hauziaren inguruko titular bat ere ikus dezakegu diario de notiziasen. Asiainek Santiago Zerberaren e-mail bat jaso zuen eta etzuen erantzun kontu iluna iruditu zitzaiolako. Bukatzeko, ba, irigintza kontuak, iruñeko irigintza kontuak, irigintza batzordeak atzera bota du donapeako udalaz gaindiko plana eta UPN baka bakarrik gelditu da berriro. Gara egunkaria izanen da irakurriko dugun urriengoa, babes eske iritsiko da urkullu ajuria enera, baina planik zehaztu gabe hori ere, ba eaeko lehendakari izateko saioari buruzko titularra. Bestelako kontuen artearan, Nafarroa urbildu zause sei militar auzipetu dituzte, Eloi Villanueva PPEko parlamentariari jipoia eman izanagatik beste hainbat eh, albiste ikus ditzakegu Nafar auzitegiak gaur bertan abiarazi lezake zerberaren inguruko ikerketa eta bukatzeko ekonomia kontuak. Komisiones Obreras eta UGTek onartu dute Gamesan 260 kaleratze egitea 368ren ordez. Eta azkenik diario de Navarra irakurriko dugu hause lerroburu nagusia gamesan atzo lortutako aurre akordioa erreferendumean bozkatuko dute gaurkoan. Eguraldi kontuak ere badakartza ordobilako berri paperak eh, ba, kontu zibili beharra dago errepideetan eh, euri engelantea edo izotza eragiten duen euria aurre ikusten baita. Eta bukatzeko lerroburua hau bera, Marta Berak agerraldia eginen du gaur gaur osasunbideko zuloen inguruan informazioa emateko. Hau izan da dena gaurko e, ba, kioskoari dagokionez, eguraldiari buruzko informazio orain. Eguraldi hotza gaurkoa ere, agian ez atzokoa bezain eh, hotza, baina temperaturak e, bera, e, bueno, bera beintzat ez, baina horbean mantenduko dira. Oraintxe bertan 2 graduko temperatura daukagu Berrio Zarren eta termometroak ez dirudi gora eginen duenik egunean zehar, e, goizean ez da 3 gradutik pasako, euria egin lezake, len irakurri dugun moduan izotza eragin dezaken euria. Eta hausia izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Ska andan zanfan zan Eta eh, aipatu dugun bezala, korrika izanen dugu izpiden, dagoeneko ba, urbiltzen ari baita pixkanaka pixkanaka, orain ba, korrikaren eh, astapenetan eh, gaudela esan dezakegu, ba, korrikaren prestaketaren ba, lehen biziko pausu hoietan eta ba, horretarako e, gure gonbidatua etorri zaigu, baina lenik eta behin aipatu behar dut eh, ba, programaren hasieran esan dudala gaur jaime etzela etorriko mendialdea eskolara joan zitzaigulako hor ba, berri horren berri emateko, baina hemen zaitugu jaime zer demontre egiten duzu hemen. Kaixo, errezar kaixo, egunon, eh, jon, e, zin neiz bizizu gabe. badakit badakit, baina bueno, ja aitzakiak zuen dituzu gure entzule <laughs> gabe. e, bueno, pues eh, Joan gara, arat eh, dugu gara, baina nonbait bertan bera utzi dute gaurko ekimena eta aurretik ez digute abisatu. Orduan, e, gu azaldu gara zintxo zintxo, baina bueno, ikusiko dugu zergatik eta eta datozen egunetan zeo zer aurre ikusten duten garraioaren aldeko aldarrikapen horretan, baina bai gaurko itzialdiari dagokionean edo biharko manifari buruz ere esan behar da e, bertan bera geratu dela deialdia. Beraz, deialdi guztiak e, bertan bera. Bai gaurkoa, bai bera. biharkoak dena. Hori da. Mm -hmm. Beraz, e, oain e, izaskunekin jarraituko dugu gure magazinarekin eta gainera, pues hori, oso gai polita eta garrantzitsu batekin e, korrika emezortzigarren edizioa badatorrelako, ez? Mm -hmm. eta tira, ba, besterik gabe, sartuko garaian gaian, izaskun e, eh, bila nueva, egunon... Ez, egunon. Eh, gaizki entzuten eh, zaizu. Edo ez da entzuten, bai? zeta, nik ez dut entzun bentsaten ere eh, pinganillo etatik. Ia orain, eh, berriz saiatuko gara, izaskun, kaixo, unon. Egunon. Orain, bai. bai, orain bai, hau hau batzutan gui jabat dirudi, ez? Eh, bai. Ea kontaktua noiz eh, egin dugun. Akatzek teknikua gaipatzearekin nahiko izaten da, bakizu. <laughs> Bai, tira, eh, izaskun, ba, esan dugun bezala, eh, korrika urbiltzen ari da, baina oraindik dik, orain, eh, denbora desente falta bada, ez? Martxoan hasiko da. Konta eguzu noiz izanen den korrika. Bai, bueno, oraindik eh, hiru iruia bete falta dira, martxoaren 14 hasiko da, eh Andoainen. Mhm. Eta bukatuko da, bueno, meka egun pasa eta gero, eh martxoaren 24an Baionan. Mhm. Mm Zo politaniko goratzen dut behin Baionan bukatu zela, duela urte asko eta hemendik eh, bertati berriozartik antolatu genuela autobus bat. Mm Ara joan ginen eta festa ederra egin genuen. Bai, bai, oso amaiera polita eh, da, ba, e, baionakoa. hasiera ere, mm, polita izan da, interesgarria zen gainera eginen da, e, bueno, Euskal eta Euskal Gintzan oso garrantzitsua den Martin Ugalde Kultur Parketik, eta, bueno, hori ere interesgarria izan liteke, baina tartean, mm, berriozartik ere pasako da, edo hori, hori uste dugu, <laughs> ez, izaskun pasako da. Hori da galdera, berriozartik pasako da, izaskun. Bai, berriozartik pasako da, bueno, beti bez bezala, e, hasiko da, bueno, ez ondoan bezala, malauan hasiko da andoainen, eta e, urrengo egunean, ama bostean, e, ailegatuko da berrezarrera. Urrengo egunean, ja, eh? Bai. Zein azkarra... Ia, <laughs> dugu. Bai, bai, bai, bai. Azin ah, tezken berrez Ba, bai, bai. Eh, jendea bintzatez da horren nekatua egonen. Eta tira horretarako, ba, berrez eh, amabostean eh, pasako denez, eh, ba, asiak zarete edo, asina iduzu eia, pixka bat eh, giroa berotzen eta gauzak prestatzen. E, gaur bertan deitua duzue batzorde bat edo zer? Hori da, bai. E, normalean, bueno, beti horrela funtzionatu izan da, ba, hori ba, e, bueno, herrietan eta guzuetan antolatzen dira batzordeak, ba, egin beharreko, bueno, lagun guztiak e, ba, egiteko eta, bueno, e, banatzeko. Hmm. Eta justo, bueno, pues bai gaurkoan e, deitua daukagu berriozarren, e, arratsaldeko zortzietan, e, euskaltegian. Mm Eta, bueno, horretara, bueno, pues banatu ditugu <laughs> ezakitzen bat gutu, nori pues, bai talde, bueno, bat ez ere kolektiboen artean eta, eta horrela, eta bai, bueno, kartela jarri ditugu. Mm -hmm. Orduan imaginatzen dugu baia jendeak badakiela, baina bueno, badazpada <laughs> momentuan erabizatzea ez dago gaizki. Beintzat euskararen lagunek, euskaltzaleek jakinen dute, baina norbait enteratu ez baldin bada eta gogorik baldin badu pasatzeko aukera dauka, ez? Bai, bai. Bai, noski beti, bueno, irekiak izaten dira eta bueno, pues eh, hori parte hartzeko, proposatzeko, guk beti eramaten ditugu hori, pues ja, eh, eh, gauza batzuk ba preste esan e, propaganda, pues jarri bardena. Mhm e, saldu behar den materiala, egin behar diren gauza, kilometroak eta bar, baina, bueno, beti badago aukera gauza berriak proposatzeko eta hmm. eta lanerako, noski. Eman Euskara Elkarri lelopean, eginen da, hmm. datozen martxoan e, izanen den korrika e, kimena, e, andoindik baionara aipatu dugun bezala, baina aurretik gauza haunitza entolatzen dira, izaskun, besteak beste korrika kulturala, zer da korrika kulturala? Bueno, korrika kulturala, e, bueno, <laughs> kulturala denez, pues hori, pues bada, eh, ekimen edo ekitaldi e, eh, kulturales osatua dago, e, denetarik egiten da, e, antzerkia, kontzertuak, e, itzaldiak eta bestelakoak, eta eta horita bada pizkat hori, pues, bueno, probesten dugu, ba, beroketa hori egiteko, ez, e, korrika baino lehen, ba, hori, pues aurreko, Jende animatzeko pizka. Bai, bete terdian edo, pues pizka berotzeko. Jende animatzeko, jendea bueno, pues parte hartzeko euskara zantolatzen diren ekitaldi hoietan eta eta beti ere askotan bueno, korrikarekin lotura, dutenak. Eta alba diru ateratzeko ere, bitan bai, bitin bat, ez? Bai, bueno. <laughs> normalean elburu helburua da izaten dirua, eh, o diru ateratzea. Bai, hori, ba, igual gastu gehi izatea, baina, bueno, saiatzen gara ere, hori, pues, bueno, eskaintza bat egiten horretarako, noski, ba, gero bera izaten dugu, dirua beste lekuetatik lortu. Hor egiten da korrika lagun izaten dela komertzioetatik, eta, bueno, lantegietatik pasatzen gara eskatzera, aurten krisiarekin ezakit nola, zenolako gara izanen dugun, Eta bestetik ere e, egiten dugu korrika laguntzailea. Korrika laguntzailea da pin bat, bueno, e, ateratzen dena, mhm. horrekin batera ematen dugu txarteltxo bat, eta txartel horrekin lortzen dira deskontuak Euskal Herriko hainbat denda eta bueno, e, lekuetan. Eta hori, eta bueno, e, hori, pues, ama bi euro hien truke, hori, pues, bueno, pues, behintzat laguntzen aldugu guztiok mhm. korreka Ez da, ez du suposatzen hainbesteko gasturik, baina, bueno, guztion artean, pues, milaka batzuen artean, pues, lortzen dugu gero horrelako ekitaldiak, ba, hori, pues, kontzertuak, edo bertxolariak eh, etortzea, pues, hori, herri mhm. batzuetara, edo horrela. Korrika laguntzaile ipatu duzu, materialare baduzu, eh? beti dago materiala eskaintza ugari eta zabala, e, berriozarren erosteko aukera egongo da, Bai, e, bueno, azte honetan bertan ja badugu euskaltegian, e, izanen dugu, bueno, e, hogeia bitarte, justo gabona baino lehen, eta gero aurrerago ere e, urtarrian eta otxaian, bueno, du, korrika baino lehen izanen dugu. Saiatuko gara, e, korrika kulturalean antolatuko ditugun ekitaldietara eramaten, Baina bestetik ere, jendeak nahi baldin badu, pasa daiteke euskaltegitik eta begiratu, erosi edo... Hore, olentzero haindikan prestatu gabe dugun orida. guztiok, badugu aukera polita. Hori, hori, euskaltegitik eh, pasatzeko. <laughs> Izan eh. ere, ba, olentzero gertu dago eta oraindik aukera dago ba, gauza hauek eskatzeko, ez? Eskutitzean... E, Artekale hori euskaltegia. <laughs> hortxe, hortxe dauka aukera, bestela ere, iruñean badago den da, eta, bueno, bueno, ba, baina, ba, hemen hurbilago euskaltegia, baina egunen batean euskaltegia itxita baldin badago eta zerbait erosi nahi izan ez gero, ba, dendan ere badaukate aukera, ez, Bai, hori da, eh, San Anton kalean, San Anton nogeita zei, mhm. Badago aukera, bueno, arratsaldez eta eta asteburutan ere goizez eh, irekita egoten da. E, bai, nik, nik galdetu nahi nuen dena den ba, bilera gaur hasiko diren bilera batzorde hoietan e, suposatzen dut e, lana izanen dela, lana eskerga izanen dela atzetik, ba, e, hainbat ekitaldi, hainbat gauza antolatzen e, direlako, e, berriozaren jendea mugitu hoi da alakoak prestatzeko? Bai, normalean, bai, e, aurreko, bueno, batez ere goratzen dut aurreko korrika, aurreko korrikan elkartzen ginen, ama bosto gehi lagun gutxi gora bera, eta, bueno, ongi, bai, eskertzen da. Zagutxi ez, eh, lantalde baterako, eta... Bai, bueno, gero <laughs> egia da, gero, bueno, bakoitzak hartzen ditu kompromiso edo lan ezberdinak, ez, bos, batzuek, batez irugal bere kolektiboan edo bere, bai, bere inguruan zabaltzearena, beste batzue, bueno, pues, eh, propaganda jartzearena, mm -hmm. beste ba, bueno, pues, beste lako lanak, orduan, bueno, orbai, eh, kompromiso maia ezberdina e-, egoten dira, baina bai eskertzen da, bintzat, parte hartze hori eta gero, bai, pues hori, pues, mugitzen beste. Mm. Urtero, urtero, bueno, urtero, urtero, bi ur, e, behin <laughs> antolatzen den ekimena sari gara, baina ekimenarekin batera beti e, eh, aekak, e, eh, aeka baita antolatzailea, e, aukeratzen du norbait, pertsona bat, kolektibo bat, norbait omentzeko. Oraingo honetan, oraingo edizio honetan, norko omenduko duzue? Ba, bueno, gure ikasleak. Bai, gure ikasleak direnak, izan direnak. Bazen garaia, esango du. Baten bai, baten batek esaten du, bai. <laughs> Bo, nik dut... Ba, eh, izan zirenak direnak eta izango direnak. Eta izango direna, bueno, <laughs> omenduko ditugu ere, baina. <laughs> Bai, egia da beti, bueno, pues, bueno, askotan egin izan ditugu, egin izan ditugu, bueno, pues, eh, ikasleekin, eh, pues, horrelako, bueno, ez, horrelako zerbait, Baina bai egia da, pues, bueno, pues, eh, momentu ahiegatu dela ere, ba, bueno, ba, eskertzeko ere, hor beti ikasleek egin duten edo egiten duten esfortzu hori, mm. eta bueno, eta hori pues, batez ere Euskal Herrian daukagun egoeraz e, Euskararekin, esan dut eh, Euskara, e, Euskara izkuntza, oza esaten du, ba, hori hizkuntza gutxitua dela, eta hori eta eolako egoera sozilinguistikoan, ba hori ba ikasleak edo bueno, eh, jendea etortzea euskara ikastera ba, mm. ba hori eskertzekoa da. Eskertzekoa, omentzekoa, eta hori ez da inoiz begibistatik galdu behartze. Hau da benetako helburua, ez? Bai aekarena, bai korrikarena, helduak euskalduntzea eta gero eta jende gehiago ba euskaraz bizializatea, ez da? Hori da. E, dena den, ez dakit zerbait gehiago galetu nahi zenuen, Jaime? Aurrera doan, nik uste dut, e, amaiera emateko ekarrezketari eh, oso politalitzateke bukatzea jon e, aekak korrika emezortzigarren bideokliparekin, mm -hmm. e, aekak e, prestatutako bideokliparekin, oso, oso luzea ez da, eta irratiaren bidez ikusten entzuteko aukerarik ez badugu oraindik entzuteko bai. <laughs> Beraz, e... bai, bai, bai. ke esan didazunerako ja presto neukan hemen ah. Eh, bideoa. Eh, Ikaragarria e, Esnebeltza. Pero ta tekniko zorrotzago zara. <laughs> Kristo ikasten nahi naiz hemen. Eta, bueno, ba, esan dako esnebeltza taldeak egindako kantua eta bideoklipa, ba, aurtengo, bueno, 2013 ko korrikarako, e, ja, ba, martxan hasi dena esandakoa gaur arriatsaldean 8tik aurrera Uzalorra Euskaltegian bilera izanen dela, ba Euskaltzale guztiei zabalik egonen dena, ba korrika prestatzen. Eta datozen astetan eta dozenia betetan badakizue gure entzule maitiak eh, korrika izanen dugula izpide behin baino gehiagotan, bai ekimenak antolatuko direlako, bai korrika iristear dagoelarik eh, berriozai zein eguzki plazak egingo duelako horren jarraipen zuzena eta esan eta espero dezagun alik eta onena. Izaskun Villanueva, mil esker gurean izateagatik eta urrengora arte. Agur bai, eskerrik asko. cansada de las navidades de siempre. Pues despide el año con Berriozar y Ratia. Participa en un programa especial de Berriozar y Ratia en el que repasaremos toda la actualidad del 2012 y contaremos con invitados muy especiales, entrevistas, noticias, actuaciones en directo.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 Así es, la Pima Mendialdea Gurasol Carta había organizado para hoy mismo un encierro en el centro educativo, además de ello nos anunciaban que lo finalizarían mañana a las cuatro y media con una manifestación que partiría desde el mismo colegio eh, hasta la plaza Euskal Herria. Para explicarnos todo ello nos habían convocado a las 9 de la mañana a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa, pero cuál ha sido nuestra <laughs> sorpresa que se había desconvocado todo y no sabemos todavía mm, exactamente cuáles son las razones. En cualquier caso, sí que algunas de las personas que se encontraban en el lugar nos han comentado que en los próximos días nos eh, volverán a convocar para más movilizaciones y para seguir adelante con esa reivindicación del transporte escolar para los centros de Mendialdea 1 y Mendialdea 2, ya que el tema eh, eh, o el hecho de que hayan desconvocado las convocatorias no tiene que ver eh, no, tiene relación directa con, el hipotético hecho de que se hubiesen dado avances en este terreno en las negociaciones que hace mm, bien pocas semanas nos eh, informaba la propia concejala de Educación, Olaya Goñi, que se estaban celebrando entre el ayuntamiento y el, mismo Departamento de Educación. En todo caso, conforme vayamos teniendo más eh, información al respecto, la iremos comunicando a través del Berrión Noticias o a través de Guskiplaza.net Lo que sí que sigue adelante es la tercera semana de montaña en Berriozar. Mendita Aldea ha organizado por tercer año consecutivo la semana de montaña de Berriozar que se está llevando a cabo desde el pasado 7 de diciembre y que finalizará el, 16 de este mismo mes. La primera de las tres proyecciones dentro del calendario de actividades tuvo lugar ayer mismo por la tarde y cumplió las perspectivas de la organización con un aforo de 40 personas. Se celebró en el Culturgune. Fue la proyección titulada Los lugares por donde camino del mendigo. Sale Javier Andueza, miembro del grupo Los Amigos de la Montaña y recién galardonado por el ayuntamiento en el Día del Deporte. Los asistentes pudieron disfrutar de una proyección de unos 35 minutos donde el montañero local mostró mm, cerca de 250 imágenes de las montañas por las que ha caminado durante este año 2012. ¿Cuánto camina este hombre? También a las 7 <laughs> en el Culturbune... Mañana viernes tendrá lugar la proyección y Himalaya 2011, mientras que el sábado día 15, recordamos, a las 8 de la tarde, Íñigo Barberena hablará sobre la ruta de miles alrededor del Monte Rosa mediante otra proyección. A continuación se realizará un homenaje en memoria a José Luis Cineros Pelayo y por último los amigos de la montaña han organizado una salida para el, al Monte Iracurri de 1.192 metros. La cita será en la Plaza de Busqui eh, a las 9 de la mañana. Y la Corrica, la cita a favor del euskera más multitudinaria que se celebra en Euskal Herria, comienza a tomar forma. La carrera partirá de Anduain el próximo 14 de marzo y concluirá el 24 de ese mismo mes en Bayona. Pero antes de eso, y en cada pueblo se llevarán a cabo reuniones para preparar el paso de la Corrica y las actividades que tendrán lugar en torno a ella. En Berriozar, los euskalzales también se han puesto manos a la obra y han organizado una reunión para preparar la decimoctava edición de la carrera de AECA. E la cita será hoy mismo a las 8 de de la tarde en el Euskaltegi Auzalor. Se acercan ya las navidades, se empieza a notar en las calles y la peña Chiqui Alay ya ha empezado a prepararse. Así es, las niñas y niños de Alay han organizado varias actividades para celebrar las fiestas. Así, mañana viernes, día 14, los chiquis adornarán la sociedad con, motivos eh, navideños y se servirá chocolate y bizcocho. Eh, y durante los días festivos tendrán lugar fotografías eh, con el olenchero, una sesión de camisibay, un paseo por los alrededores de Berriozar y un baile de disfraces cuando y en Nochevieja. Y hablamos de otra actividad eh, que tendrá lugar eh, casi casi en Navidades, en vísperas de la Nochebuena, la proyección de la película Ventanas al Interior. La película documental que refleja la situación del colectivo de presos vascos que se proyectará en Berriozar en vísperas de Navidad. En concreto, la proyección tendrá lugar el día 23 de diciembre a las 7 en el auditorio. Las entradas podrán conseguirse desde una hora antes en taquilla. Escuchamos el tráiler de la película. 86, voy para 87 ya. Ya, pues a ver. A mí me gusta verte aquí. Yo cuando pasa el verano me llevan para allí, pasa el río. ametza dituk espetxean ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, eh, aldegin, ez? edozein emakumerentzat bularreko minbizi baten tratamendua oso, oso kontu bortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila benturak, ez? Des personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris euh, bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être euh, pas tout à fait euh, refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria eh, makabro batean tokatu zitzaien beraiei. C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés. Le chef... Nik bidei bat egin nahi diet. eta irekin egin nahi diet. Bazegok sakoneko garrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Y terminamos nuestro bloque de noticias eh, de Berriozar hablando del patrimonio inmaterial.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 Son 30 las entrevistas previstas, 10 de las cuales ya, se han, ya han sido realizadas. El próximo viernes, 14 de diciembre, a las seis y media de la tarde se presentarán en el auditorio el trabajo llevado a cabo hasta el momento. Tiempo ya de abrir nuestro kiosco digital y de ver lo que dicen eh, hoy los periódicos del día. Cuéntanos, Jaime, cómo que nos cuentan los titulares. Y comenzamos este repaso con Diario de Noticias. Salud prevé 1.300 cirugías más al año con 10.353 personas en listas de espera. ¿Cuánto número tiene este titular? <laughs> La presidenta Barcina suprime la paga extra sin dar garantías de recuperarla y sin dar cifras, como en el, anterior eh, titular. titular. Asiain recibió un email de Santiago Cervera y no contestó porque parecía algo sucio. Y este tema sí que está empezando a oler mal, pero mal. Eh, que gerencia de Urbanismo rechaza el PESIS de Donapea y UPN vuelve a quedar solo. Y es que están mareando la perdiz, pero que no veas con este asunto. Y seguimos con el periódico Gara. Urcullu llegará a Jurianea pidiendo apoyos, pero sin concretar ningún plan. Seis eh, militantes a juicio por una paliza al parlamentario navarro Eloy Villanueva. Seis militares, queríamos eh, decir. Eh, eso no sé dónde lo he leído, pero lo tengo Aquí, el juzgado navarro podría incidir hoy mismo la investigación sobre Cervera. UGT y comisiones obreras aceptan que Gamesa ejecute 260 despidos en lugar de 364. Ya estamos otra vez negociando los despidos. y lo que se podría hacer es eh, negociar eh, los puestos de trabajo en vez de los despidos. El preacuerdo de ayer en Gamesa se somete hoy a referéndum, dice el diario de Navarra. Preocupación en las carreteras ante la previsión de lluvia engelante. ¿Qué es eso de lluvia engelante? Eh, por lo que he podido leer, es lluvia que al entrar en contacto con el suelo se convierte en hielo automáticamente porque el suelo está muy frío. Y... Pues cuidado y sobre todo los que no hayan cambiado las ruedas este año. Efectivamente. Vera comparece hoy para informar sobre los agujeros en salud. Es que ricasco Jaime por los titulares del día y tras eh, echar la persiana a nuestro kiosco digital hablamos ya de la previsión meteorológica. Tiempo frío el que marca nuestro termómetro hoy. El mercurio no pasan de los 3 eh, grados. Eh, parece ser que durante el día es posible que suban un poquito las temperaturas, pero desde luego va a seguir haciendo frío.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 Baina edukiarekin. Bai, bai, bai, <laughs> beti eh. bezala. izan ere, <laughs> aste honetan, Nafarroan izan du den, edo izaten ari den, berri edo albiste nagusi horret, horren gandik ezin aldenduz gabiltza, <laughs> delitiboa izan ah. daiteken edo zer ez dut aipatuko bakoitzak jarri ezaiola izena bizenak e, entzuten duenean e, orain entzungo dugun tangoa e, eta eta aber ea asmatzen duten guk ez dugu esango nori eskaini <laughs> eskainita den <laughs> entzun dezagun ba e, bueno, aipatu behar dugu tangoa ditzen dela El Zorro. El Zorro, bueno, hori izan behar nuen gero, El Zorro, e, eta, por supuesto, e, kantatzen duena ez da Euskalduna. Ez. Esa postura equidistante Más allá del mal y del bien Ahora resulta que de tolerante, a ver con quién, a ver con quién. Con esa excusa ve que esta vez te acomodaste sin pudor. La versocracia te hizo pasar por el aro, el domador, el domador te aplauden cuando hablas con tanta gracia de la justicia y de la paz. Es un verdugo con disfraz de democracia que están detrás, que están detrás. Y si algún loco por ahí sigue peleando es porque no evolucionó y que sos moderno y reciclado por el sistema <laughs> que te parió. Aunque no dejen andar cerca ningún pollo, es amigo del zorro, pensatelo. que quieren tomar partido. ¿De qué les sirve tener razón? Son pobres giles con el seso sorbido. Carne cañón, carne cañón. En cambio vos sos un modelo de criatura, una joyita de esta sociedad, en donde todo es una caricatura de la verdad de la verdad. ves la cola para salir en la foto, das la patita y obedeces. Y si otros perros te preguntan por el hueso, por lo mordés, por lo mordés. ¿Qué vas a hacer el día en que cambie la cosa? Cuando los mire diga se acabó. ¿En qué bando te encontrará la historia? ya te lo dije, no que no sos el primer pollo que he confiado por acercarse el zorro. Se morfó. Ba, ah, zuen, Euskerakin argi buscando una Ramón argi dago, <laughs> Bai, Rafael, Rafael, Oye, ra, eh, Rafael Amor. Rafael Amor. Oi, Ramón es Amor. <laughs> Rafael Amor. <laughs> eh, kantautorea edo, bai. Kantautorea, ez da oso ezaguna, hemen. Uh Baina edukizko, eduki hundiko kantak. Bai, bai, bai. E, eta jakin nahi duenak ba, aurkitu dezake nondik, nondik heldu, ez, bigarren zentzuari. Jende asko egon daiteke, baina azte honetan ez da dago zalantzarik. <laughs> música Música, y y jartzekoak ginen, decía que íbamos a, teníamos intención de meter más música, nuestra sección de música, pero es que prácticamente hemos llegado al final. Bueno, y como en la, sección de Sarean hemos traído música, también es verdad. Guardamos pues para la semana que viene. Efectivamente, no nos da tiempo para más, puesto que hemos llegado a las 10 de la mañana. Y nada, no nos queda más que despedirnos y recordaros que mañana volvemos a partir de las 9 aquí en eh, Berriozar y Riatía en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Así que agur Jaime. Agur John. Agur Berriozar. Agur Berriozar. Rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Work, Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango waltz or the rumba. Sinora's dance has no title.